gor, da jaz podnesem. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Kaj ste danes spoznali, kar je uporabno za vas, predvsem v smislu vašega eh, profesionalnega, seveda, ne? Eh, dela? Vi ste recimo, kot slovenci, ljudje, kakšne spoznanje ste odnesli? Pa bi prosila samo, če mi boste povedali nekaj primer, kot je prihajate na začetku. Darja Pipanova iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V bistvu udeležili tega dogodka smo se, ker sodelujemo v medresorski delovni skupini na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in so pač prek tega in prek podjetniškega, podjetniškega foruma smo dobili obvestilo in v bistvu smo si prišli pogledati tudi moje sodelavke, ki sodeluje v strokovni skupini za socialno podjetništvo, primer dobre prakse. In nam je v bistvu, mi smo imeli kakšen mesec nazaj sestanek na temo socialnega podjetništva, prvi, prvi sestanek te strokovne skupine in v bistvu to nam je prišlo zdaj res zelo prav, da smo si ogledali to kot primer dobre prakse. Kaj pa je za vas najpomembnejše spoznanje iz tega ogleda in najbolj uporabno? Ja, iz tega ogleda vidimo, da se v bistvu da na socialnem podjetništvu v bistvu nekako delati. Moraš pa delati vsekakor. Ne gre samo, da bi ne vem, videl subvencije, ampak nekako v bistvu moraš živeti s tem, tako kot nam je v bistvu ta gospod Kavaš predstavil zadevo. Ne? Tako da. Ja, zanimivo je bilo tudi, da vsa predavanja so bila zanimiva, eh, tudi eh, predavanje glede razpisov, nepovratnih sredstev, eh, predstavitev manutere, s katero se do zdaj nismo jih najbolj pogosto srečevali, saj jaz s svojim področjem ne. Tako. Hvala lepa.